А сега ќе продолжиме таму кај што застанавме минатата сабота. А застанавме во Јован 3 глава, на, во 21 стих застанавме, така да сега имаме една цела целина од 22 до крајот од 3 глава. Чи значи, вечерно треба да завршиме со 3 глава. Од 22 па до заклучно со последниот, 36-тиот. Иако 36-тиот малко и го коментиравме во склад со оние предходните стихови. Значи, ова е називот барем кај мене во, на овој дел, на овој пасус со третата глава на Јован, е Јованово сведоштво за Исуса. Сушност, ова е неговото последно сведоштво. Пред да биде фатен, пред да биде погубен. <clears throat> Интересно ќе видиме дека Јован е цврст како карпан, значи Јован крстител. Јован останал истиот од почетокот до крајот. Јован не за джабе е наречен, тој Исус ја дава таа изјава за него, нема поголем од него роден од жена. Ке видиме зошто. Која е таа големина која што небото и Бог ја ценат? Еве да почнеме од значи, 22 стих. Потоа Исус дојде со своите ученици во Јудеја, таму се задржа со нив и крштеваше. Значи, поминала Пасха, чистењето на храмот, па потоа она средба со Никодим, значи веројатно еден-два дена после Пасха, после чистењето на храмот се случува и таа средба, и завршивме завршно со 21 стих, тука завршува и средбата нивна. Сега Исус заедно со своите ученици оди во Јудеја и таму се задржавели и со нив крштаваш. Но, Нема да одиме многу обширно на ова, затоа што Јани имаше серија на проповеди во врска со ова, мегуто ја ќе спомнеме први стих и втори стих во четвртата глава. Само за момент. Кога Исус научи дека фарисеите чуле од тој придобива и крштава повеќе ученици од Јована, иеко самиот Исус не крштаваше, туку неговите ученици. Значи факт е дека Исус не крштел, не крштел водено, онака како што крштел Јован Крстител, веројатно за да остави впечатокот дека е поразличен од него, а и всушност, знаете, кога Христовиот ученик, Христовиот следбеник прави нешто во Христово име, во Божи име, тоа е исто како да го прави Бог. Исто како да го прави самиот Исус. И са интересно е што местото кај што крштавале било во близина, тука кај што и Јован крштевал, А исто вели и Јован крштаваше во Енон, близо Салим, зашто таму имаше многу вода и луѓето доаѓа и се крштаваа. Енон, самиот збор Енон во превод значи извори, значи тоа било место каде што барем според некои толкување имало седум извори, значи повеќе извори, така да туку имало значително повеќе вода. И ова е детали момент кој што многу јасно кажува дека за да бидете крштевани ви треба Повеќе вода. За попрскување, како што некои во некои христијански заедници го прават крштевањето, не ви треба многу вода. Мислам, за попрскување ви треба, е ова што има во Шишево е долу. Меѓутоа, биле потребни извори. Замислите, овде имало седом извори, потребно било многу вода, и тука луѓето Јован ги крштел. Па и Баптизо, джабе не се нарекува, значи потопување. Се секавате кога Исус бил крштеван, вели стихот во Матеј 3 глава 16 стих дека Исус излезе од водата. Знаеме кај бил крштеван во Јордан, чи во река. Исто така ако читаме во Колосијаните 2 глава, значи само за момент колку за Ете, може би за оние кои што ќе не следат подосна, може би се още не имаат разчистено околу ова прашање, Колосените 2 глава 11 и 12 стих. Во него сте и обрезани со неракотворно обрезание, со соблекување на греовното тело, по обрезанието на Христа, откако бевте погребани со Него во крштение, во кое и воскреснавте со Него преку верата во действото на Бога, кој го воскресна од мртвите. Че крштавањето значи погребение. А за да бидете погребани, не ви треба малку земја, туку бајаги земја ви треба. Че значи, треба, како што знаеме, да кажеме, 2 метра под земја се копа сето тоа, па за да, за да бидете комплетно затрупани. Тоа е погребението. Тоа е, всушност, и крштевањето, умирањето на тој стар човек. Затоа било потребно многу вода. Е, сега, интересно е што во непосредна близина, значи не многу далеку, крштеваат Исусовите ученици, меѓу кои, да не забораеме, кој бил меѓу првите кои што тргнал да уследи Исус? Запоцетите си на сцените? Току писателот на Евангелијата. Јован, а кој што бил чиф ученик? Јован бил Јованов ученик. Значи, ученик на Јован Крстител. Сега, тие крштелаат, а Јован овде, подолу да кажем, ете, не знам кое расстојание било, и тој крштева. И сега што се случува? 24 сик само ни кажува дека се уште нормално Јован не бил фрлен во темнина, значи темница. Ова се веќе последните мигови пред да се случи тоа, значи затоа и тоа е така наречено Јо, последно Јованово сведоќство за Исуса. И сега од 25 стих, така настана препирка Меѓу Јовановите ученици еден јудеец околу очистувањето. Че значи, некој јудеец дошел да потикне завист, да потикне љубомора. Околу очистувањето, веројатно, велел, е сега, кај да одам, кој да ме крштева? Кај ќе бидам почист? Чија вода е, <laughs> може и по а, кадарна, да кажам, да ме очисти. Дали оваа мука што Исусовите ученици крстеват или кај Јована? Знаеле, задрекуваат за многу безвезни прашања, како што денеска знаеме некојаш и ние. Значи, за небитни прашања, тотално небитни прашања ќе направиме проблеми. тоа било доволно за да побуди да потигне любомора и зависка, поготово кај Јовановите ученици, затоа што Јовановата служба била веќе на залез, И се повеќе и повеќе ученици Јованови се одлевале и оделе да го следат Христа. И што вели понатаму 26 стих? И дојдоа при Јована и му рекоа учениците, Учителе, ене на оној кој беше со тебе на онаа страна, на Јордан, за кого ти сведочеше, тој крштава и сите одат при него ние губиме членство. Нашето членство се одлева и оди кај Христа, оној за кого што ти сведочиш. И самите велат, самите се подсетуваат на Јовановото сведоќство и не им текнува дека всушност Јован затоа дошол. Јован самиот изјавува, дојдов да го подготвам патот за Месијата. Неговата служба, неговата улога била токму тоа, А тие, љубоморат, зошто неговите ученици, неговото членство се повеќе се излева, се прелева и оди го следи Исуса. Како Јован ќе одговори на ова? Пасите, гјаволот од секојаш е мајстор за поделби, за расправи. И тоа му кај што него сееш, таму ќе ќе се појави. А се подсетиме само на една ситуација која што, не знам дали сте ја забележаваме, се наоѓа во Броеви, значи четврта Мојсиева, 11 глава и која што е слична мемна друга ситуација од Новиот Завет. 11 глава Броеви. Или четврта Мојсиева, од 26 стих. Че овде е она избирање на 70 старешини и така натаму, кој што биле собрани во шатрот, служиле. Но покрај нив имало уште некои двајца, и од 26 стих читаме, вели двајца останаа во логорот. На едниот името му беше Елдат, а на другиот Модат. Духот слезе и на нив. Беа и тие меѓу запишаните, иако не дојдоа при шаторот. Тие почнаа да пророкуваат во логорот. Некој младец отрча и му јави на Мојсија. Елдат и Модат, рече, пророкува во логорот пророкуваат во логорот. Исус, синот Навинов, кој му прислужуваше на Мојсеја од својата младост, прозбори и рече, Мојсеј, мој господар, замолкни ги. А Мојсеј му одговори, зар завидуваш заради мене? Ох, кога сиот Господов народ би станал пророк, кога Господ би го издал својот дух на нив, на сите нив. Ние имаме една интересна ситуација во Македонија, која што и те како може да побуди љубомора, да побуди завист. Па зашто да идете таму, па тие се вакви, па тие се такви, па не знам што, па не знам, па не знам тоа. Знаете што, христијанинот кој што вака гледа на работите, значи, ќе видиме после одговорот, од одговорот на Јован пред се. Тоа не само се однесува, не се однесува тоа само на Јован, туку на секој оној кој што е вистински Христов следбеник. Тој, негова задача, негов налог е да го доведе човека кај Христа, а не да го доведе во својата секта под наводници. А не да љубомори, ако некој да речеме, таму има може би поголем успех или не знам, повеќе се крштеваат или да тоа ствара завист кај него. Мислам, тоа е Ако, ако такво нешто постои кај нас, тоа ще треба да се запрашаме што е проблемот. Тоа е навистина беда. Јас барам така гледам на работите. Е, овде имате ситуација кога овој еден јудеец овде предизвикал завис кај Јовановите ученици, дури да кажат, знаете, од кога човек е гневен и знае да каже, ај па ти ништо мене не ме слушаш. Или, како што овде рекле, сите одат кај него. Па не било точно дека сите оделе кај него, ама зависта веќе била потикната. Што се случува? Ние губиме членството. Виде, ако има некој ваш брат таму кој што работи, кој што е исполнен со Дух Свети и кој што го исполнува налогот, а вие со завист гледате на неговиот успех, Пак ќе кажам, бедно е тоа за еден христијанин. Многу бедно. И тоа Јован и во оваа ситуација покажува својата величина. Само да се подсетиме на Марко 9 глава предходно. Значи, една слична ситуација во Новиот Завет, кај што ова веќе ви е позната, Марко 9 глава, 38 до 40. Јова му рече, учителе, видовме еден кој во Твоја име изгонуваше зли духови и не оди по нас. И му забранефме, зашто не оди по нас. А Исус рече, не бранете му, зашто нема никој кој би правил чудо во моје име и да може веднаш потоа да говори зло за мене. Што такви не е против мене, со други зборови. Зашто кој не е против нас, тој е со нас. Не можам да сватам како Мислам, сведоци сме на тоа нешто, како често пати се случува токму тоа, завист и любомора. И после се чудиме, зашто гледаат на нас луѓето како на секта. Но може би ние самите си допринесуваме за такво нешто. Кој е нашиот налог? Што е оно за што сме повикани? Треба да ви запознаеме луѓето со Исуса, треба да ги да им обезбедиме средба со Исуса на некој начин. И видите Јован како што кажав, ја зачувал својата величина, значи бил цврст како карпа, постојан, еден убав пример за нас, какви треба да бидеме, понизен со други зборови од почеток. Елен Вајд не джабе кажала, најголемата величина на христијаниот е понизност. Колко и тоа да е, може би за некого да изгледа онака абсурдно. Најголема величина за христијанинот е понизност. И еве Јован, одговорот негов, Јован одговори рече 27 стик. Не може човек ништо да земе ако не му е дадено од небото. Значи, тој што има таков успех, тоа му е дадено од небото. Тоа што кај него идат сега повеќе, тоа му е дадено од небото. Мене ми дадено беше од небото. Јас бев повикан од небото, за да извршам таа служба. Мојата служба беше таа, која беше службата на Јован, да го подготви патот до Месијата. Тој успешно ја заврши својата мисија и сака да им каже на своите ученици тоа што вие го гледате како загуба, јас не го гледам како загуба. Јас го гледам како успех, затоа што токму таму треба да завршат. Кај него, во неговиот табор, таму треба да се крштелаат. И оди понатаму и вели, Вие сами сте мои сведоци, дека реков, и еве сега со каква со каков поучен пример <clears throat> им се обрека, вели, јас не сум Христос, туку сум истворетен пред Него. Па први, првата глава само за тоа проучава, всушност. Ја прави таа разлика овам повторно. Јас не сум Христос, јас не сум Месијата, туку бев пратен за да одам пред Него. Кој има невеста, тој е младоженец, а пријателот на младоженецот алудирајќи на себе, кој стои и го слуша се радува многу, штом ќе го чуе гласот на блаженецот, и така оваа моја радост се исполни. Јован воопшто не е загрежен поради тоа што се одлева неговото членство, па оди кај Христа, туку тој е радосен. Зошто? Зато што ја постигнал својата цел. Целта на пријателот е да го запознае младичот со девојката, да ги сближи на некој начин, да помогне во нивната да врска и неговата радост е полна кога ќе се случи свадба, кога ќе младоженецот ќе има својата невеста. Па зарем не е тоа нашата мисија, мислам. Сите ние сме дел од таа невеста, меѓуто и сите оние кои што ги повикуваме, треба да ги доближиме, треба да ги упатиме кон Христа, не кон нас. А пазите, толку има денеска кои што својата сакаат, сакаат човечка слава. Исус често пати тоа го истакнува. Вие мене не ме разбирате, Вие не ги прифакете моите зборови, затоа што сте научени да примате човечка слава. А тоа е и како карактеристика на паднатата човечка природа. Да му ласкате на некого, да, да му скока рейтингот, популарноста, кариерата да му оди во нагорна линија и те како делува на грешната човечка природа. Денеска ги има многу такви, и свештеници, кои што ете си направиле своји групи, секти, и бараат да бидат следени тие. И тоа налогот пак ја повтораме да ги упатиме луѓето кон Христа, не кон самите нас. Наша цел е да ги доведеме кај Христа. А оној кој што любомори, оној кој што е зависен, тој може да направи само проблем. И можат поради него да бидат изгубени многу души. Не можам, јас не можам да ги разбирам таквите луѓе, не знам Господ колку ги разбира и колку може. И тој секако од, од мене е многу и пострплив и многу по кроток, но навистина е бедно, да, бед, бед, бедни сте ако сте такви. Јован продолжува понатаму и вели 30 стих. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Еве неговата величина, еве зашто бил најголем од оние кои што биле родени од жена. Најголем од луѓето, значи. Исус е оној кој што дошол од небото, подосно тој ќе го искоментира, нели тоа? А тој од земјата, меѓу земските бил најголем. Зато, зато што ја поседува оваа најголема христијанска величина. За него воопшто не било пораз тоа што луѓето се насочуваат кон Христа, иако реагирале неговите ученици за тоа. Како да сакале да му кажат, па превземи нешто. Но Јован ја завршил својата служба. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. И наистина, трагично ќе биде ако Знаете, имате водачна група, оповедник, и се што гледате е него го гледате. Од неговата величина, од неговата големина, од неговата надуеност, Христа не можете да го видите. Христос го нема никаде. Тотално проношување. И жалостно ќе биде ако ако од мене не можете да го видите Христа. Тогаш кого му служам? А Јоване тој, значи, сосема спротивен од таа генерација, од тогашните филозофи и учители кои што само сакале да си обезбедат слава за себе. Не. Јован е понизен од почетокот до крајот. Јован е вистински учител, тој е пратен за да го прослави Христа, за да укаже на Христа. А не забравяйте, ние сме, знаете, Јован дошол во силата на Илија. А кој е третиот Илија? Ние сме тие. Што е наша задача? Да го подготвиме патот за второто Христово доаѓање. Да и како Јован, се смнижуваме, се смалуваме, го воздигаме Христа. И да ги упатуваме луѓето кон Христа. Не кон секта, не кон некаков си систем, во кој што не можете ни да дишите како христијани, а не па да бидете вистински христијани. И јас, која сум веќе тука, можам да кажам, фала му на Бога што не сум во систем. Можам сега да скокам од радост, но не можам да покажам тоа. <laughs> што не сум во систем. Кај што се нешто се контролира, некој сака да ви контролира и ништо не е онака како што треба да биде, ништо не е онака како што Исус рекол. Кога пријателот ке, ке ги запознае младоженецот и невестата, мислам, тогаш тој се губи. Кој е во, во, во централ, во, во, мислам, кој е во центар пажња на една свадба? Не е ни кумот, не е ни младоженецот и невестата, нормално. Јас се секавам како помал и знаете тогаш се правеа свадби по три дена, па и повеќе. Почнува уште од петокот, па сабота, па недела, па понеделник. Беше така помил затоа што тогаш Не знам дали се кјавате вие, тогаш тие беа тие благарките, не знам. Трајче се секера, <laughs> затоа што е благото. <laughs> така да, ќе разапнеа шатор во мало, тамо ќе најдат некоја ширинка, шатор и веселба од утро до мрак. И, ама, сите погледи беа свртени кон, пред се кон невестата, значи, и младоженецот, меѓуто и невестата. Сите кога излегуваат цело мало, гледаат, значи, оние кои што не беа поканети на свадба, И гледаат, гледаат, ама сите гледаат во младоженцот и невестата. Тие се централни фигури на една свадба. <clears throat> Тој треба да расте, аз треба да се смалувам. Вестинскиот учител не бара слава за себе. е спрвиот стих. Значи, сега веќе Јован се смалува. Максимално, колку што може да се смали. И уште еднаш им кажува, кој Значи, тој доаѓа од озгора на сите, алудирајќи на Исуса. Кој е од земјата земе, не изборува земски. Јас сум од земјата, тој доаѓа од небото. Тој е над сите. Тој треба да се возвеличи. Тој сведочи за она што видел и чул, но никој не го прима неговото сведоќство. Видете што вели во овој стих Јован, крстител, Како и на да него да му е криво. Како и тој да има некаква завист. Ама, зашто му е криво на Јована? На учениците него им беше криво што сите одат кај Исуса, а на Јован му е криво што сите не доаѓаат кај Исуса. Тој сведочи за она што видел чул, но никој не го прима неговото сведоќство. Тоа е трагедијата. Па и предходно читавме од прва глава. Дојде кај своите, своите него примија. Тоа е маката на вистинскиот учител. Што мнози нам умираат, а малкумина се оние кои што го нашле Христа. А не дали ке дошле тука, дали ке дошле од другата страна на Јордан, или не знам. Кој го примил неговото сведоштво, потврдува дека Бог е вистински. Значи, сепак има некој кој што го прима, овие стикови наликуваат на неколку те стика од прва глава таму, значи, каде што вели, дојдеке своите и своите не го примија, но на оние кои што го примија, им даде власт да се наречат Божи, значи чеда, тоа е од прва глава. Три четвртиот стик, зашто оној кој Бог го испрати, говори Божи зборови, бидејќи Бог не дава дух со мерка. Таткото го люби синот и се предаде во неговата рака. Кој верува во синот, има вечен живот. А кој не се покорува на синот, нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. Не кој ми верува мене, кој ми верува мене, може трагично да заврши. Оно кој што му верува на Христа го има вечниот живот. И забележете каков е овој речник – кој верува во Синот, има вечен живот. Кое време е ова? Сегашно, минуто, едно? Сегашно. Ако вие <laughs> верувате, вие го имате вечниот живот. Оправдување со вера. Тоа е она што Исус цело време се трудил да му го објасни на Никодим. Доека тој дошол со своја филозофија, сакајќи да <clears throat> да потикне Исуса на теолошка расправа околу тоа како се спасуваме, па кој е тој, па што е тој, па сега каква е таа негова нова филозофија, негово ново учење. Исус едноставно му рекол, ти треба наново да се родиш. Точка. И овде гледаме уште еднаш да споменеме во 36 стих колку е страшно неверието. Поради неверие и ништо поради, поради ништо друго израелците не влегле во Хана. Лудале 40 години и поради неверие не влегле. И оној кој што е неверен, оној кој што не верува во синот, за жал, ќе мора да го понесе Божиот гнев врз себе. Исус го поел Божиот гнев на крстот, умрел за секој од нас. тоа наше е дали ќе ја прифатиме, дали ќе веруваме. Дали ќе ја прифатиме таа жртва како замена за нас. Оние кои што не веруваат, сепак ќе мора да го поднесат, поднесат Божиот гнев врз себе. Неверието е страшно, а верата е сето она што ни е потребно. Треба да се испитаме, како што вели Павле во Коријаните дали сме во верата. И еве ќе завршиме со стиховите во прво послание Јованово, повторно Јован, че значи, прво Јованово послание, пета глава, од 10 до 13. Значи, Јован често пат изборува на оваа тема. Кој верува во Божиот Син, го има сведоштвото во себе. Кој не му верува на Бога, го направил лажец, зашто не поверувал во сведоштвото кој Бог го сведочил за својот син. И ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот син. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Кратко, јасно и едноставно. На крајот да резимираме, да видиме што научивме од крајот на оваа трета глава од Евангелието по Јован. Прво нешто, тоа е за оние кои што не е јасно, за крштевање е потребно многу вода. Но повеќе поука за нас и дека сулудо е да еден христијанин му любомори на другиот, затоа што другиот има поголем успех, може би. Затоа што Светиот Дух го води и затоа што видовме дека тоа е од небото. Ако на некого му е дадено, му е дадено од небото. Секој добар дар доаѓа од озгора. И многу е бедно ако христијанинот се смета дека е во една врста на надпревар со некој друг, Нашата цел е да луѓето и душите ги донесеме кај Исуса. Тоа било целта на Јован. Налогот кој што ни е даден од Исуса е исто таков. Втора работа е тоа дека славата повторно треба да му ја предадеме на Христа. Нешто слично и со предходното. Ние сме тие кои што треба да се изгубиме. Христос треба да расте. Значи, тоа е она најголема христијанска величина, ако ја немаме, ја можам да кажам кратко јасно немаме ништо. А за да човек биде понизен, треба да умре неговото јас. Значи, тој треба да е наново роден. Повторно доаѓаме као она неизбежна потреба. Значи, Односно, необходност, не само потреба, необходност мора да бидеш наново роден, му вели Исус на Јова. И во нашиот, на Никодимос, извинувам. Иако во нашиот превод не стои зборот мора, туку треба. Ако видите во King James и оригиналот велат мора. И на крајот еден исто заклучок кој што е едноставен да се свати дека Бог ги зел гревовите на себе, Исус ги зел гревовите на себе и го поднел Божиот гнев на крстот, меѓутоа само за оние кои што ќе веруваат во таа жртва. Кои што ќе гледаат на таа жртва, за да бидат исцелени, ако се кјавате, змијата во пустината. Но за неверните, сепак крајот ќе биде страшен. За жал, тоа ќе биде нивни избор. Господ се направил за нас, наше е да избереме. Ако го избереме на второто, неверијето, тогаш ќе мора да го поднесеме Божиот гнев, но, да не забораваме, Исус не дојде за да ни суди, туку Исус дојде за да не спаси. Таквото спасение <laughs> треба да го прифатиме. Ако не, тоа што нема спасение. Толку е едноставно. Дека му е слава на Бога, за закрите убави полуки. Следната сабота, без оглед на тоа кој ќе биде од нас, од мене или Јани, Ја имаме она убава глава исто за уште една средба на Исуса. Значи видите во Евангелието по Јован забележуваме Јован запишал лични средби на луѓе со Исуса, што е знак дека <clears throat> тој потоа разговарал со самите луѓе, значи контактирал, имал личен контакт и на некој начин преку некој негово лично интервју ги дознал овие работи и ги запишал. Иако со, мислам, самарјанката и бил сведок, дошол во еден миг, меѓутоа сите оние детали, или Исус му ги кажа, па може би дори и од Самарјанка да ги добра како информација. Значи, следниот пат ќе почнеме со проучување на четвртата глава од Јован. За сега толку. Нека му е слава на Бога уште еднаш. Амин.